Hakim Cimat punya cerita dengan judul Kencloan Demit Neng Alas Sendang Prado. kiriman dari Rais Ondor Marina, Dusun Tutuk Kidul Papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro Esuk uyaku karo Yadi karo Jan Belong mek kayu ning alas sendang pradok Kecamatan Bubulan. neng kono kayune akeh yo gedhe-gedhe, yo garing-garing. Sing akeh kayu jati. Aku ning kono yo tau bingung dereng. Menawa wae papan panggonan kuno pancen asring bingung wong. Sepedahku tak derek ning sendang pradok. Aku karo jan belom mlaku ngalor njupuk kayu ning lori sendam. Enek kayu jati wis mati mergo disambel bedek. Kayu kuwi banjur tak tegor terus tak peceli. Jari wong kono kayu sing tak tegor kuwi nggone wong kono. Kerekane manuk kutut ringkesing carita mangkene. wis entuk akeh tak usungi sendang pradok oleh kundekek sepeda iku mau naran dhisik di ayo adus dhisik awakku guatel kabeh ya jan banyune ndang pradok iki pancen bening kok ya tur ya seger mili gemluduk sangka sumberan asli kados aku karo Jan Belong. Aku leren mergo kayu wis tak unggah noning sepeda kari mulih bae. Jan Belong banjur babut sajen bekas panggangan pitik ning sendang kono. Saya suwi Jan Belong kaya ora sadar kaya wong klebon. Ngomong dhewe sak karep-karepe dhewe. ana tletong sapi garing banjur dipangan banjur tak kandani, singgo pangan kuwi apa pingono kletong mbok aja dipangan ora sing tak pangan iki roti udu etong enake ra karuan kok Jan Bilong banjur mulih turut dalan. Jan Bilong gemeng terus, ngomong ora karuan. Bareng tekan omah Jan Bilong gerak-gerok, jaluk mangan sego ora gelem. Jari panganane kembang. Banjur jaluk ngombe banyu biasa ora gelem, jari ombenane lenga wangi. Jan Bilong mek bengi ora nurukno wong, gindrang terus. aku yo nyoba nambani jan belong pengine aku ngimpi diketoki wong ireng rambuté dawa mripaté ombo, manggon ning wit slubin gedhi banjur ngudhaké aku karo nggawa pedhang aku banjur ora wani nambani maneh banjur ditekakno wong pinter banjur dioceki karo jan belong kowe ra kok dadi dukun kowe dadi dukun ora niat tulung tenanan sing mbok golehi mung duwe tok dukun ki mau banjur merek akhir jan bilong digawa neng RSJ Malang yo ora mari yo pancet bayi banjur aku diwenehi saran karo mak di sarengan dikon ning gone mbah dukun Ardi bengine aku rono kondo marang danardi ah, ah, ah. kan bilong wikatutan demi bongso gak kenal ati kudu bancan jenang abang putih blekno pitik banjur dipanggang tapi pitike ya jangker pitik kudu golek jago sing rupane blorok karo didusi kembang setaman mengko bekas sajene panggang pitik ki mang delek ana ing sendang pradok kono mergo jan belong bar cukup sajen panggang pitik ning kono kudu dicoli meneh Jan belong bengak ngok didusi mba kembang setaman sambate panas aku kapok aku kapok aku bakal mulai neng omahku songko awa ijan belong metu bulek putih tak wasi songko awa ijan belong metu wujudan wong cilik kerdil rambuti dowo meripati ombo rupane ireng ulune dowo dowo beringose kandel raine ombo koyo rai gendruwunan reok antaraning sirah lan awake gedhe sirai mabur mendhuwur ning awang-awang Jan Bilong banjur sempat ora sadar akhirnya Jan Bilong mari balik ajali menang kayu jati bekas disambil bedek witi baik cek bedek menang tak delek ngarep omah wayau dan terus campur bedek kayu kuih diantem bedek menang sampai ajur pas kuih aku yo nyetel TV misan radio karo TV ku ya katut kabapan dadine kobong pisan pesenku nek enek kayu bekas disamber bedek nek iso ojo sampe digowo mulih bebayani mergo aku dhewe wis ngalami sakmene wae cerita saka aku Rai Sondor Marina Dusun Kutuk Kidul Papringan di Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro bersama tim Cimat. Au!